샌드위치 genau. 안녕하세요. Wow. Oh, Polish. Ah, good morning. I'm so surprised. I think there are more Korean uh, brothers and sisters who are here than our Mongolian uh, uh, faithful or Catholics. За тэгээд нэг зүйл маш сонин санагдчихээн. Би бас яг нөгөө сюрприз юм шиг надад санагдж. Ягаад гэх юм бол Монгол католик ахын дүүсээс мэс илүүтэйгээр солонгосчууд өнөөдөр илүү хэрсэн байна. Энийг сонин санагдчихээн. Mongolian brothers and sisters can you raise your hands? За Монгол ахын дүүс нар гараа өрсгөнөө гэнэ энд ирсэн. Oh, many also many. Аа бас олон байна. Олон байна. Congratulations and welcome to the celebration. За тэгээ та бүхэнд энэ хүү өдрийн гайхамшигт өдрийн мэндийг хүргээд энэ хүү өдөрт бас тавтан борилно хэмээн урьж байна. When Father Ho was telling me to come to say Mass uh, today, I said at once, yes. Because he said it will be a combined Mass between our Mongolian brothers and sisters and our Korean brothers and sisters. So it was very alluring for me. За тэгээд father хоо надаас та ингээд меса хийгээд өгөөч гэж надад асуусан байгаа. Тэр үед би ямар ч эргэлзээгүйр заа гэж хэлсэн. А тэгээд э, бас нэг шалтгаан юу байсан бэхээр солонгос ахын дүүс нар маань монгол ахын дүүс нартайгаа хамтарч хийж байгаа учраас энэ бол миний хувьд маш сайн боломж юм аа. Тэгээд би шууд л эргэлзээгүйр заа гэж хэлсэн байгаа. This Sunday is very special. За энэ өнөөдрийн энэхүү бүтэнсэ өдөр өнөөдрийн энэхүү эсний өдөр бол маш онцгой өдөр байгаа. First and foremost it is Rosary Sunday. За хамгийн түрүүнд өнөөдөр энэ хүү эсний өдөр байна болохоор а, сарнаа эрхэн залбирлын өдөр байгаамаа. Many people, many Catholics don't realize this. That the first Sunday of October is dedicated to praying the Rosary and to be giving our respect to our Heavenly Mother in heaven. За тэгээд маш олон католик ахын дүүснэр маань нэг зүйлийг хараахан тэгж анзаардаггүй байгаа. Тэр маань юу юм бол 10 сарын эхний 7 хоног маань болохоор сарнаан эрхэн залбирлын өдөр хэмээн нэрлэгдсэн байдаг. Энэхүү сарнаан эрхэн залбирлын өдрөөр дамжуулаад бид нэр бидний Тэнгэрлэг их Мариад бас хүндэтгэлийг үзүүлдэг. Энэхүү залбирал бас хүндэтгэлийг үзүүлдэг тийм өдөр байгаамаа. The most popular devotion that we can do to our heavenly mother is praying the rosary. If not every day, if not every day, at least May and October. These are months that we have to pray the rosary. За тэгээд Мария ихэд үзүүлэх бидний хамгийн гол хүндлэл маань юу юм бэ гэх юм бол яхан аргу сарна эрхийн залбирлыг залбирх юм аа. За мэдээж та бүхэн өдрөө болгон сарна эрхийн залбирлыг залбирч чадахгүй. Гэхдээ та бүхэн онцгой нь 5 сар болоод 10 сард бас сарна эрхийн залбирлыг залбирхыг хичээгээрээ. Ингэснээрээ та бүхэн Мария ихэд бидний Тэнгэрлэг ихэд өөрийнхөө итгэл биширдгийг бас өөрийнхөө хүндлэлийг үзүүлж байгаа юм шүү гэсэн утгатай юм. If we have not acquired the habit of praying the rosary We find that repeatedly saying Hail Mary, full of grace, the Lord, we find that it is boring, no? It's boring. За тэгээд яг ингээд үргэлж амар амгалан Мария минь ээ гэд ингээд залбираад байхад та бүхэн амар тийм ингээд энийг дандаа ингээд давтаж хэлээд байхад та нар магадгүй энэ амар ядаргаатай юм бэ те энэ ямар залхуутай юм бэ гэж бодогддог байхаа. But if you are used to think of our Heavenly Mother and pray the Hail Mary. Then you will love it and you will be showing really that you love our Heavenly Mother. За тэгээ та бүхэн яг сарнаа эрхэн залбирлыг ингээд залбирах нь хэдийгээр залхуутай юм шиг үргэлж ингээд давтхан залхуутай юм шиг санагдаж байгаа боловч та бүхэн үнэхээр яг Мариахийг өөрийнхөө зүрх сэтгэлд санаад үнэхээр түн хайртайгаа хайраа илчлэх тийм үйл юм шүү гэж бодон залбирх юм бол энэ бол тийм залхуутай зүйл биш юм аа. You have not to feel boring or to think boring because you are repeating Hail Mary Hail Mary how many times? 53 times I think. За тэгээ та бүхэн ерөөсөө үнэхээр яг Мария ихэд зориулсан тэрхүү хайрхаан төлөө та бүхэн энийг хийж байгаа бол та нар ямар ч тийм залхуутай байдлыг мэдрэхгүй байгаа маа. Ингээд давтан бараг л 53 удаа та бүхэн энийг давтаж хэлж байгаа. Гэхдээ яг зурсдэглээсээ энэхүү залбирлыг хэлэх юм бол та нар ямар ч тийм залхуутай байдлыг, уйтартай байдлыг олж мэдэхгүй ээ. Don't feel like my cat За тэгээ та бүхэн яг манай миний муур шиг битгий байгаарай. Миний муур шиг юм битгий мэдрээрэй гинэ. Every evening I pray the rosary in my big hall like this, big. So I'm going around, going around, going around. My cat was following me the first times that I was praying the rosary going around. My my cat was following me two, three times. And after two, three times that he or she was following me, she stops and stays at the corridor and just looks at me passing by her until I complete my rosary. Тэгээ ягаад миний муу шиг битгий байгаараа гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр ингэдэг нэ бишоп орой олгон өөрийнхөө яг ингэдэг гэртээ орой олгон сарнаа өрхөн залбирлыг хийгээд ингээд тойроод явдаг гинэ тэгсэн чинь муур нь эхнээд 1 2 3 тойрог ингээ хамтдаа дагдаг юм. Дааш дагж яснаа гинт Э, Another thing, a devotion of my cat. When I enter the chapel, she comes in front of me, faces the tabernacle and starts prostrating and scratching on the carpet. За тэгээд манай муурны бас нэг өөр нэг инээтэй зүйл байгаа. Тэр нь юу юм бол муур маань болохоор нөгөө залбирлын өрөөнд ороод тэгээ Христийн бие хийсэн энэ саба Христийн биеийн хайрцаг баа штэ. Тэгээ энэний өмнө очиод ингэж ингэж хөвччээд ингээд анаа ингэ самардаад байдаг гинэ. Нөгөө хевсийн урд байгаа хевсийн ингэ самардаад. I think she knows that I am praying when I go around with the rosary because she sees the beads and sometimes she she touches like this the beads. And when I go to tab, uh, I go to the chapel, faces the tabernacle when I'm praying, and she is like a Muslim, Muslim frustration, doing like this. За тэгээд муур хэдийгээр адгуус амтэн ч гэсэн те яг тэгж хийж байгаа надад юу санагдвэхээр миний муур ч гэсэн яг хатаам залбирч байгаа юм шиг надад санагддаг юм л те. А тэгэхээр ингээд бишопыг өрүүлж ингээд христийн биеийн өмнө ирээд ингээд залбирт бол муурын ч гэсэн яг залбирж байгаа юм шиг тийм хөвтөд ингээд ийм хөвтсөн үргэлж ингээ хамт байдаг гинэ. Гэхдээ энийг биш авьюжлах манай муур муслим маягаар залбирдаг. Яа тэгвэл манай бүр ингээ ингээ тэрээ ингээ хөвтчдэг гинэ. So the point that I'm saying is we have not to be bored when we pray. That even though we repeat many times the Hail Mary or the Our Father or glory be to the Father. За тэгэд энийг хэлж байгаагийн хамгийн гол утга учир нь би та нарт юу гэж хэлсэн бэ хэм бол та бүхэн залбирахтаа битгий залхуураарай. Залбирахтаа битгий энэ залбирал аль залхуутай юм байна гэж юусоо битгий бодороо энхүү Тэнгэрдэг эцэг минь залбирлыг амар амгалан Мария алдаршуул гэмэ хэдгээр залбирлыг хийдэгээр та бүхэн маш олон удаад автдаг ч гэсэн битгий ийм байдалтай залбираарай хэмээн хүсэж байна. And we should not be bored also in attending the Holy Eucharist, even though the priest or the bishop is very boring with his homilies. За тэгээ та бүхэн өөр үнэхээр яг энэ миса мөргөл зурхтаа бас битгий залхуутай байдлыг мэдрээрээ Father Gilma Lamnarin Lamnarin тэрхүү номлыг сонсгодоо битгий тэгээ залхуутай байгаараа битгий тэгээ залхуураарэ гэмээ. Because these are ways in which we say I love you Mama Mary when you repeat the Hail Marys. You are just saying I love you Mama Mary so protect me. За тэгээд эндхүү байдлаараа л та бүхэн а яг гэгээх Мариад бас хайртай юм шүү гэдгээ хэлж байгаа юм а. Ингиж сарна эрхийн залбирлыг та бүхэн хичээнгүүлэн уншсанараа зүрсгэлээсээ уншсанараа та бүхэн Тэнгэрлэг гэх Мариад бас хайртай юм шүү гэдгээ хэлж байгаа ганц боломж юм шүү. So before you go to bed if you cannot pray the whole rosary because you are too tired Pray the Our Father, one Our Father, one Hail Mary and one Glory. За та бүхэн үнэхээр яг унтахаасаа өмнө тэ розари залбир сарны эрхийн залбирлыг бүгд бүхлээр нь дуусгаад үнэхээр хэцүү байгаа бол та бүхэн ядаж тэнгэр дэх эцэгмнээ залбирлыг бас амар амгалан мари алдаршуул залбирлыг нэг удаа хэлээд бас You can use You can pray it also in the morning when you wake up so that God will bless you. За тэгээ та бүхэн бас өглөө босохдоо ингэж залбирч олно. Тэгснээр та бүхэн бас тэрхүү өдөрт тэрхүү ивэлийг хүлээж авах болно. Another important day today the, uh, that this day brings is many bishops and cardinals with the Holy Father they are now meeting in Rome. The Synod of the Family. За тэгээд өнөөдөр бас өнөөдрийг бас онцгой ойлгож байгаа хоёрдугаар шалтгаан нь юу юм бэ гэх юм бол өнөөдөр яг энэ цаг мөчид маш олон бишоп, маш олон хамтламбууд, маш олон кардиналууд яг энэ цаг мөчид Ром улсад гэр бүлийн тийм маш том гэр бүлийн төлөөх, гэр бүлүүдийн төлөөх маш том хурлыг бас хийж байгаа яг энэ цаг мөчид. The family as you know is uh, the, the basic unit of society, the basic unit of a community. За та бүхний мэдж байгаачлан гэр бүл гэдэг бол яг нийгмийн хамгийн үндсэн буюу үндсэн тийм зүйл байгаа. Нийгэм оршин доторх үндсэн зүйл байгаа. And for those of you who are newly married or those who are married you find out that it takes a lot from you to make this community, this family a success. За тэгээд э, дүнгиж гэрэлсэн болоод бас яг яг энэхүү гэрлэлтийн амьдралтай байгаа хүмүүс та бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа тийм үү. Яг энэхүү гэр бүлийг авч явна гэдэг маань та бүхнээс маш олон зүйлийг шаарддаг, маш олон зүйлийг та бүхний золиослохыг хүсдэг. I'm not married but I observe that there are many trials and challenges of married life. За тэгээ би бас мэдж जैन та бүхэн маш хэцүү зүйлүүдийг бас туулах хэрэгтэй, маш олон бэрхшээлүүдийг даван туулах хэрэгтэй. Peter, how many times do you say, I love you to Anna? Ulon. Oh, Ulon Oda. He says, I love you to Anna, Ulon Oda. Bishop Peter хас юу гэж Аа? Тийм байна. Юу гэж асуусан бэ гэхээр Петрэ чи хідэн удаа надад хайртай гэдгээ хэлжээсэн бэ гэсэн чи Петр олон удаа гэсэн. Тэгээ Анна их яг тэрийг ин зөвшөөрөө тийм ээ маш олон удаа хэлжээсэн гэж. Peter I hope you will not get bored telling I love you to your wife. Hmm. <laughs> За тэгээ Питер э, бишоп юу гэж хэлсэн бэхээр чи энэ хүү хайртай гэдэг үгээ өдөр болгон хэлэхдээ цаг үргэлж хэлэхдээ бас тэр бас тэгж залхахгүй байхаа гэж би найжд байна гэсэн чинь анаагч бас харин би ч гэсэн тэгж найдаж байна тэр хизээч надад хайртай гэж хэлэхээсээ залхахгүй байхаа гэж найдаж байна. That's just what I was telling a while ago that if we say Hail Mary full of grace that's telling to our mother, I love you, Mama Mary. I love you, my mother. So please continue loving me also and my family or help me. За яг түрүүчийн хэлсэнчлэн та бүхэн сарнаа эрхийн залбирлыг тоолох залбирах болгондоо мама Мэрид гэгээх Мариад давхан хайртай гэдгийг хэлдэг тийм үү. Яг үүнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэн гэр бүлдээ тэрхүү хайрыг илэрхийлэхдээ бас залхуурахгүй байх байхаа. Тэндээс ямар нэгэн байдлаар залхуутай байдлыг мэдрэхгүй байхаа хэмээн надад. So family life or a married life is so important in our society that we have to do our contribution, do our responsibility to make this couple or to make this relationship of husband and wife and relationship with children to be a success. But we, it takes a lot from you. It takes a lot from each one. За тийм ээ энэхүү гэр бүлийн амьдралыг үнэхээр амжилттайгаар сайн авч явж явж чадахын тулд биднээс маш их хариуцлага, маш их золиослыг шаарддаг байгаа. Та бүхэн хосуудын харилцаа холбоо болоод хүүхдүүдтэйгээ тэрхүү харилцаа холбоог яг яг шин юм шиг өдөр бүр шин юм шиг тэгж авч явна гэдэг маань маш их хариуцлага, маш их золиослыг та бүхнээс шаарддаг юм шаарддаг юм аа. I like the way the Holy Father advises the husband and wife. Maybe you know it. The advice of the Holy Father is okay, you can argue the whole day. Flying saucers can happen, plates can go, glasses can break. But see to it that in the evening, before you go to bed, there should be peace. Sa та бүхэнд би яг бидний pop ламын хэлсэн нэгэн зөвлөмжийг хүргэсэн юм аа. Гэр бүлийн ялангуяа гэр бүлийн амьдралаар амьдарч байгаа тэдгэр хүмүүс мэдээч бүхэл өдрийн турш танаа гэр салбах сиренүүд ингээд хоорондоо нүүж болно те. Та бүхэн бүхэл өдрийн турш хэрэлдэж задлаж ямар нэгэн байдлаар тиймэрхүү асуудлаа та бүхний гэрт байж болно. Гэхдээ нэг зүйлийг та бүхэн үргэлж санаж мөрдөх ёстой юм а. Тэр юу гэх юм бол та бүхэн орой унтахаас өмнө танаа гэр бүлд ямар нэгэн байдлаар амар тайван байдал бий болсон байх ёстой шүү гэдгийг үргэлж мөрдөх хэрэгтэй шүү. I just hope that this uh, tensions or this crisis or this uh, uh, what do you call this in the family or the, in the between the, in the relationships of husband and wife these uh, quarrels are stepping stones for making peace or for improving improving relationships. За тэгээд маш олон хэцүү зүйлүүд ингээд та гэр бүл болоод одоо эхнэр нөхрийн харилцаа холбоонд байна гэдэг маань нэг талаараа бас яг та бүхний одоо гэр бүлийн амьдралыг та бүхний харилцааг бас нэг талаас илүү хүчрхэгжүүлэхийн тулд батжуулахын тулд байдаг юм аа. So as we pray the rosary because it's the month of the rosary let us pray for families За тэгээ та бүхэн үндэ яг энэ сар бол сарна ихэн залбирлын сар гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд хүн залбирах тоолондоо бас эдгээд энэ дэлхий дээр байгаа бүх гэр бүлүүдийн төлөө бас залбирч өгөрөө тэдгээрээ залбиралтаа бас ханж өгөрөө. I see that some of you are already bored. Just tell to the bishop go away bishop. <laughs> За тэгээ та бүхний харцнаас би аль хэдийн өө энэ ямар залхуутай юм бэ бишоп та хурдан яваач гэж байгаа юм шиг харагдчихээн тийш мэдэрчээн гинэ. I have still one point to make because we did not touch the gospel, and that is an important homily that I had to give you. Гэтэ би ахиад нэг зүйлийг уучлаарай та бүхэнд хэлэх ёстой. Тийм яг тийм бол яг өнөөдрийн бас гол сэдв болох айлтлын талаар би ярих яриаг байна. Тийм учраас одоо бүхэн та бүхэнтэй хуваалцъя. Through our baptism we are all invited to work in the vineyard of the Lord. За баптизмаар дамжуулаад өөрөөр хэлбэл ариун угаалаар дамжуулаад энд байгаа хүн нэг бүр тэрхүү Тэнгэрийн хаанчлалын усан үзмийн талбайд ажиллахаар дуудагдсан байдаг юм аа. For our brothers and sisters from Korea, I think you have vineyards in Korea. Here in Mongolia, ah, you have only farms where you plant potatoes, where you plant wheat, where you plant some vegetables. No vineyard. За Солонгос ахын дүүс нарын минь хувьд их юм бол Солонгост бас яг нөгөө усан үзмийн талбайг та бүхэн амьдарна ингээд харж болно гэвч манай Монголын нөхцөлд болохоор а ерөөсөө хэсэгхэн ногоонууд байгаа зүгээр фермийн аж ахуй байдаг энэ болохоор ямар нэгэн зүгээр хэрэглээний ногоо төмөс лувын ч юм уу тэдгээр зүйлүүд байгаа. And when we were baptized the Lord invited us to be workers in his vineyard his kingdom the kingdom of God as we call it. За тэгээд ариун угаалаар дамжуулаад энд хүн нэг бүр яг Тэнгэр бурхны тэрхүү тал байд буюу Тэнгэр бурхны тэрхүү усан үзмийн тал байд. And what did we do? What did we do with the portion that was given to us by God? What did we do? За тэгээд хүн нэг бүр өнөөдөр бас нэг зүйлийг асуумаар байна. Тэнгэр бурхнаас өгсөн тэрхүү талбайд өөрийнхөө тэрхүү та бүхэн ноогдсон тэрхүү хувьд та бүхэн өнөөдөр юу хийсэн бэ? Ямар нэгэн зүйлийг тариалсан болов? Our Christian life is the field. of where we can work our part in the vineyard of the Lord. За тэрхүү хувьд буюу Тэнгэр бурхнаас өгсөн тэрхүү ноогдсон хувьд та бүхэн яг өөрийнхөө өөрийнхөө талбай хэмээн бодож тэнд ямар нэгэн зүйлийг бас хийж болох байгаа. Did we show that we love God? Did we show that we love one another? Did we forgive one another? Or did we show a caring hand to those who are in need? These are the ways in which we can be working in the vineyard of the Lord. За тэгээд үнэхээр яг тэрхүү ногцсон талбайтай та бүхэн эдгээр асуултуудыг асууж олно. Юу юм бэ гэх юм бол өнөөдөр энэ хүү яг ногцсон хувьдаа хувьдаа энэ хүү талбайтайгаа тэдгээр хүмүүстэй бид нэр уучлалыг үзүүлсэн юм болов. Тэнд байгаа хүнийг бүр бид нэр үнэн зөв сэтгэлээсээ хайрлж чадсан юм болов. Тэнд байгаа тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүс бид нэр яг гараа гаргаж тусалж чадсан юм болов. We have to water the plant in the vineyard by our good works, by praying, by receiving the sacraments. За тэгээд бид нэр яг тэрхүү талбайгаар ариугаалаар дамжуулаад оногдсон тэрхүү талбайдаа бид нэр залбирлаар дамжуулаад үндсэн ёслолууд сакраментуудаар дамжуулаад бид нэр үргэлж түүнийгээ усалж арчил тордж явах хэрэгтэй юм аа. And we have to clean also the plants so that they will grow faster. За тэгээ мэдээж бид бүхэн бас тэрхүү талбайгаа цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгснээр тэрхүү бидний ургац маань илүү илүү их ургаж болох ариун байх юм аа. In our Christian life that's why there is confession. That's where we throw the rubbish of our lives to be forgiven by God through the priest in confession. Цэвэрлэн гэж хэлсэн байгаа. Энэхүү цэвэрлэн гэдэг утга шалтгааны би та бүхэн тайлбарлаж өгье. Энэ юу юм бэ гэх юм бол яхын аргагүй намжлын ёсл байгаа. Намчлалын тал намчлалын ёстод орсноро та бүхэн өөрийнхөө зөрсгөл дагаад эдгээр хог новшуудыг гаргаж хаях тэрхүү боломжийг та бүхэн олд юм олдог юм аа. So let us try our best to work hard in the vineyard of the Lord and not to kill the initiatives of Jesus as the penance have been killing the, the, the son of the master. The son of the master is Jesus. За тэгээд хүн нэг бүр энд өргөдөж ирсэн энэхүү талбайд өргөдөж ирсэн хүн нэг бүр өөрсдийнхөө чадах хэмжээгээрээ бүгдээрээ хичээнгүүлэн тэрхүү талбайдаа ажилцгаая. Өнөөдрийн энэхүү айлдалд гарсан тэрхүү эзний хүүг алсан байгаа тийм үү? Яг тэрхүү эзний хүү бол Есүс Христ өөрөө байсан. Гэтэл хүмүүс мэдлгүйгээр тэрийг алсан байгаа тийм үү. Хідүүлээ ийм байц биш байцгаая. Ингиж ингэхгүй тул бас бүгдээрээ хичээнгүйлэн зүтгэцгээж ажиллацгаая. Let us not exclude Jesus, let us not kill Jesus through our bad actions, through our sinfulness. За өөрсдийнхөө муу зуршил болоод өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод Есүс Христийг бүү аллаарай хүмүүсээ. Okay, good luck. I hope that you are good workers in your own vineyards, which is a part of the vineyard of the Lord, the kingdom of God. За тэгээ та хүн нэг бүрт яг амжилын амжилтыг хүсье. Тэгээ та бүх өөрийнхөө яг өөртөө ногцсон тэрхүү хувьд бас хичээнгүйлэн ажиллаж бас Тэнгэр бурхны тэрхүү хайрыг түгэж чадна гэдэгт итгэж бас найдаж байна. Баярлалаа.